anasema farrajulu salih hivyo mwanamme mwema yaalam ni yule anayejua annahu qad isturiya hadhihi zawja kwamba amepewa uchunga wa kumchunga mke huyu akalijua na akalifahamu hilo wa annahu masna anha na kwamba yeye siku ya kiyama atakwenda kuulizwa juu yake mbona hukumchunga huyu mbona alikuwa anatoka toka tu ovyo mbona hakuwa akivaa mavazi ya kisharia mbona hakuwa akiswali swala katika nyakati zake na wewe upo mbona hakuwa akiwashughulikia watoto na wewe unaona mbona mas'ulun anha fayujhidu nafsahu fi nushi laha hivyo apambane na nafsi yake fi nushi laha katika kumnasihi mwanamke huyo na kumwelekeza wa ada na kumtekelezea haki zake ya'lamu anajua mwanamume mwema anna dhalika min taqwa Allah kwamba kuyasimamia yote hayo na kuyafanya yote hayo yameingia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ni ibada وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم na ameshasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari fattaqullaha fi nisa basi mcheni Allah fi nisa kwa wanawake kwa maana muogopeni Allah watekelezeeni wanawake haki zao fattaqullaha fi nisa muogopeni Allah kupitia hawa wanawake watekelezeeni wanawake haki zao kwa nini kwa sababu nyinyi mmewachukua kwa amana ya Allah mkahalalisha tupu zao kwa neno la Allah hadithi inasema hivyo fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah kwa sababu nyinyi mmewachukua hawa kutoka kwa baba zao na wazazi wao kwa amana tu ya Allah amana ya Uislamu kwamba Uislamu amekuja kuposa hatumjui kwao hatumjui baba yake hatumjui mama yake lakini wamekuja hawa lakini wameletwa na mtu fulani tunamjua kadha kadha tutawakal kwa Allah tumuozesha binti yetu amana hiyo mmewachukua kwa amana ya Allah si ndio hivyo واستحللتم furujahunna بكلمه الله mkahalalisha tupu zao hawa zikawa halali kwenu mnaziona mnazitazama mnaziendea bikalimati llah kwa lile neno la Allah fa imsakum bimaarufin au tasrihun biihsani mkae nao kwa wema au mwachane nao kwa wema au mmehalalishiwa tupu zao kwa neno la Allah lipi hilo la la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah uislamu wenu kwa sababu lau ungelikuwa kafiri usingeliozeshwa huyu kwa nini kwa sababu si halali mwanamke wa Kiislamu kuolewa na asiyekuwa Muislamu kwa hiyo mmehalalisha tupu zao kwa neno la Allah la la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah hiyo pia imesemwa na wanawazuoni au wastahalaltum furujahunna bikalimati llah kwa maana neno la Allah ni lipi ni neno la kuwahalalishia nyinyi kuwaoa wanawake pale alipoambia fankihu ma taba lakum minan nisa oeni wanawake mtakaowapenda hilo neno la Allah limekuwezesha wewe kumwoa huyu au wastahalaltum furujahunna bikalimati llah wanasema ni ile al-ijabu wal qabul linakuwezesha limekubali hilo ndio neno ambalo kwamba limekusudiwa haya yote wameyazungumza wana wazuoni الرجل الصالح mume mwanamume mwema yuaddi haqa zawjatihi alayhi anatekeleza haki za mkewe zilizo juu yake liannahu ya'lam kwa sababu yeye anajua kwa sababu yeye anajua annaha wasiyatu rasulillah kama kumtekelezea haki zake mwanamke huyu ndio wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yakhsha na yeye anachelea wa yakhafu na anaogopa أن يضيع وصيته أكو قتازة أولى أوصى بها حبيبه علي أسيوى نكي بنزيشاك ورسوله نمت مواك وقدوته نكي أنبزيواك وكمويجا صلى الله عليه وسلم فقد قال حبيبنا قال قال ألي شسيمك بنزويته صلى الله عليه وسلم kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira istausu bin nisa'i khaira wausieni wanawake kufanya mambo ya kheri ina maana nyingi neno istausu bin nisa'i khaira kwa mujibu wanavyotaja wanawazuoni wetu kwamba hii ni amri wanaamrishwa watu tofauti istausu bin nisa'i khaira kuweni ni sababu nyinyi wanaume wanawake kufanya kheri pia katika maana zake na hapa wanaamrishwa waume wenye wake amri hii kadhalika imeelekezwa kwa mababa wenye mabinti kadhalika amri hii imeelekezwa kwa alikhwa ndugu wenye dada zao na wasiokuwa hao kwamba sharia imewataka wawe sababu ya kheri ya wanawake kupitia wao na hilo ni kwa kitu gani kwa kuwafanyia ihsani kutoa dhulumu kuwapa katika haki zao na kuwaelekeza kuna kheri haya yote ameyasema al-allama ibn baz ni maana ya istausu bin nisa'i khaira kwa maana wapeni wanawake haki zao kufanya hivyo ni kheri waelekezeni wanawake kwenye kheri kufanya hivyo ni kutekeleza amri wafanyieni wanawake ihsani huko ni kutekeleza amri msiwadhulumu wanawake ndio maana istausu bin nisa'i khaira lakini kadhalika wako waliosema istausu bin nisa'i khaira katika maana zake wasameheni kwenye makosa yao kwa sababu hadithi inasema mbele wao wameumbwa kutokamana na ubavu kwa kuweni sababu za kheri kwa wanawake wasameheni makosa yao hayo watakosea madogo madogo na mengineyo kadhalika waelekezeni katika kheri wanawake wanahitajia hili zaidi kwa sababu wao umbele lao wamepinda wameumbwa kutokamana na ubavu ubavu wa Adam ulioumbiwa Hawa kwa hiyo hawa ni watu asli ya umbele lao wameshapinda wanahitaji msaada wenu nyinyi wanaume waelekezeni kwenye kheri hao wasimamieni kwa haki zao wapeni haki zao hao arrajulu salihu almubarak mwanamme mwema mwenye baraka yuaddi haqa zaujatihi anatekeleza haki za mkewe liannahu ya'lam kwa sababu yeye mwanamme mwema anajua annaha amanatun indahu kwamba mwanamke huyo ni amana imewekwa mbele yake kapewa amana ya watu mtoto wa watu mimman amana hii imetoka kwa nani amana hii min Allah imetoka kwa Allah min rabbis samawati wal ardh imetoka kwa Mola muumba wa mbingu na ardhi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في nisa na kwa hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwahusu wanawake fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah mmewachukua hao kwa amana ya Allah mmeaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ole wenu mumfanyie khiana kipande katika hadithi ya Jabir bin Abdullah hadithi ndefu ikizungumzia masala ya haji azawju almuslimu almubarak mume muislamu mwenye baraka mwema la yuaddi haqqa zawjatihi ala sabili almuqabala ni yule ambaye hatekelezi haki za mke wake hatekelezi haki za mke wake eti ala sabili almuqabala katika njia ya nipe nikupe kwamba ukinifanyia ukinifanyia haki zangu nitakufanyia haki zako Ah, ah, sivyo hivyo bali yuaddi alhaqa alladhi alayhi bali anatekeleza zile haki zilizo juu ya shingo yake alizotakiwa amtekelezee mke wake hata kama mke wake hamfanyi hayo yeye anafanya kwamba ni ibada yeye anafanya kwamba ni dini liannahu mas'ulun kwa sababu yeye atakwenda kuulizwa amma humila yale aliyobebeshwa na Allah siku ya kiyama baina yadai rabbi akiwa mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala kila mmoja ana lake lilobebeshwa na kila mmoja ataulizwa kwa lile lake kwa mimi natekeleza yale yangu yeye hayafanyi yale yangu shauri yake nimemwambia haamini nimemnasihi hakunasihika mimi sitoacha kumtekeleza yake eti kisa yeye hamtekelezei yangu mimi natekeleza yangu niliobebeshwa kila mmoja ataulizwa juu ya yake huyu mwanamume mwema anayefanya haya kwa maana hakuna kukomwana hanifanyii simfanyii ah, afanyi mimi nafanya ولذلك ينبغي علينا معاشر الرجال ولذا نكوا هايا ينبغي علينا yapasa juu yetu maashira rijali enyi kongamano la wanaume an nataallama huquqa zawjatina sisi kujifunza haki za wake zetu tuzijue wa an nuallima abnaana dhalik lakini kadhalik kuwafundisha haki hizi watoto wetu wa kiume linuaddi al-amanata alwajibata alaina ili tuweze kutekeleza amana za wajibu zilizo juu yetu tujifunze sisi haki za kina mama kuwatekelezea haki zao na tuwafunze watoto wetu kadhalika ili tutekeleze amana ambayo ni wajibu katika shingo zetu anasema min haqqi zawjati ala zaujiha an yunfiqa alaiha bima jarat al'adatu bih miongoni mwa haki za mke ala zawjiha zilizoko juu ya shingo ya mume wake ayumfika alaiha kwamba mume analazimika kumpa matumizi mkewe bima jarat ladatu bihi aa, ah, kwa yale ambayo yana yapo kwenye ada na desturi kwa kiwango kile ambacho kipo kwenye ada zetu na desturi zetu wa an yut'imaha idha ta'ima na kwamba amlishe pale atakapokula wayaksuaha idha ktasa amvishe atakapovaa pale atakapovaa na mke ahakikisha anamnunulia mavazi almatlubu min arrajuli linalotakikana kwa mwanamme an yunfika ala zauja ampe matumizi mkewe wa an yutima zaujata na amlishe mkewe amlishe mke bima jarat aladatu bihi kwa yale ambayo yapo katika ada na desturi min ghairi israfin pasina kufanya israfu kawa kachupa mipaka kwenye mavazi mke ana mavazi mpaka mengine hayajui ananunua tu jamaa maguo ananunua tu maguo watu wananjaa watu wana, wana, wana, wana shida ya nguo eh mke ana maguo hayavai wala hana kazi nayo yeye eh, mume ananunua hii ni israfu au vyakula tunarundika tunakula vinaoza vinaozeana kaja kaja na ndizi kaja kaja na kadha vile vinaoza yale magimbi yameharibika kaja na matoke yameharibika hivyo min ghairi israf pasira israf wala taktirin wala ubakhili taktiri yai bukh ubakhili fala yabkhalu alaiha bima inda asimfanyie ubakhili mkewe kwa alichonacho nacho duna ma jarat bihi alada kijume na yale ambayo yapo yamekuja katika ada na desturi yale atayafanya wala yaziduha fawqa ma yutiqu wala asimzidishie kumpa zaidi ya yaliyo katika uwezo wake asimzidishie yaliyo zaidi ya uwezo wake anayoyaweza huyo mume fauka ma jarat bihi alada yakawa zaidi ya yale ambayo yapo kwenye ada na desturi ya watu kwa inaangaliwa ada ya watu wanavyoishi mazingira ya maisha ya kawaida ni hivi kadha kadha mambo yanakwenda mambo yanakwenda alhamdulillah لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول haki hii ni kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walahunna alaykum na wanazo wanawake juu yenu haki zao rizquhunna haki za riziki zao muwaruzuku muwape nafaka wakiswatuhunna na haki zao za mavazi bili maarufi kwa wema wema hapo kwa maana yake nini min ghairi sarafin wala taktir pasi kufanya israf wala pasi na kufanya ubakhili kwenye mavazi na kwenye annafaka annafaka tunasema kukusudiwa almaakuli walmashrub viliwa na vinywiwa wasukna na mahala pa kumhifadhi bilmaruf min ghairi sarafin wala taktir kwa maana inazingatiwa hali yenu nyinyi wanaume fakran wa ghina kiufakiri na kiutajiri fakiri afanye hili tajiri afanye hili sababu hawatoendana hawa wametofautiana kwa huyu atakwenda kihivi hivi alivyo na huyu kwa hali yake aliyokuwa nayo aende kihivi hivi alivyo nikuja hadith kutoka kwa Hakim bin Muawiya al-Qushairi kutoka kwa baba yake ambaye ni Muawiya ibn Haida al-Qushairi radhiallahu anhu amesema sahaba huyu qultu ya rasulullah nilisema kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ewe mtume wa Allah ma haqqu zawjati ahadina alayhi ni zipi haki za mke wa mmoja wetu juu ya mmoja wetu qala akasema antutimaha idha tu'imta ni umlishe pale utakapokula wataksuaha idha ktasaita umvishe pale utakapovaa ukivaa basi hakikisha na yeye unamvisha hizi ni haki zake na hata Qur'ani imetaja anasema wa ala almauludi lahu rizquhunna, na mwanamme aliyezaliwa mtoto manake baba huyo, wa ala almauludi lahu, na baba rizquhunna, ana uwajibu wa kuwaruzuku wake zake kwa kuwasimamia kwenye haki yao hiyo, wa kiswatuhunna bilmaruf, na kuwavisha bilmaruf, kwa wema kwa maana kwa lile ambalo kwamba lipo katika uwezekano wake la nukallifu nafsan illa wus'aha hatuikalifishi nafsi ya yeyote ila kila nafsi iendane kwa mujibu wa uwezo wake unaweza kununua nguo kwa mwezi mara ngapi mwezi mara moja sawa nunulie mkeo unaweza kununua nguo kwa mwaka mara ngapi ah mimi kila sikukuu sawa hatuikalifishi nafsi kwamba ah, ah, mbona fulani ampelekea mke wake kila mwezi mara tatu mimi nawezapi ubavu wa fulani ni suala hili la kumlisha mvisha kusimamia majukumu ya mke ni haki ya wanawake iliyo juu ya wanaume wawasimamie wake zao ndio maana imekuja makemeo makali kwa ambao watazitelekeza familia zao fulani katelekeza familia yake hamjali mkewe kwa chakula wala hamjali mkewe kwa kinywaji wala hamjali mkewe kwa mavazi wala hamjali mkewe kwa asukna makazi mke anapambana huko atapata wapi pesa alipe kodi la pango la nyumba apambane aende huko na kule awalishe watoto mume yupo huko kasahau familia yake katelekeza familia yake mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu imetosha mtu kupata madhambi kuwatelekeza wale ambao anawajibika kuwasimamia katika matumizi hapa wanaingia wanasema mpaka wanyama kama kuna mnyama umemfungia humpi chakula kadha wa kadha wapata dhambi kuna ndege umemweka kwenye tundu humpi mtama humpi kadha wapata dhambi kuna ng'ombe umemfungia mahala kadha humpelekei nyasi humpelekei majani wapata dhambi kwa kuwa huyu unawajibika kwake mnyama vipi mwanadamu vipi mke wako vipi mtoto wako kadhalika wanasema wanaingia almamalik watumwa ambao wako chini ya himaya yako hawa wakiwatelekeza katika masala ya ambayo unawajibika kiislamu kuwasimamia vyakula vyao vinywaji vyao imetosha wewe kupata lukuki ya madhambi hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea al-Imam Abu Daud na ameihasanisha al-Allama al-Albani kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As na akasema pia mtume sallallahu alaihi wasallam al-yadu al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini mkono wa, wa anayetoa sadaka ni bora kuliko mkono wa anayeomba wabda biman ta'ulu anza kwenye sadaka zako biman taulu kwa yule ambaye utaulizwa juu yake mke wako anza na hao anza na wake zako anza na watoto wako anza na jamaa zako wa karibu kabla ya kutoa sadaka kwa mtu wa mbali wabdaa biman taulu wasimamia wale ambao wanawajibika kiislamu wana haki zao kwako ndio maana anapokuwa mtu hasimamii familia yake alafu mwanamke akajua kuna pesa anapata kwa namna nyingine ima kwa ndugu zake anamsaidia kadha wa kadha anayo haki kumdai matumizi ya miaka minne iliyopita bila yeye kutoa kwamba mheshimiwa kadhi huyu alimtelekeza miaka mitatu eh, ha, ha, hatuulizi la kheri wala hatuulizi la shari eh, kwa hiyo kuna matumizi ya mwaka miwili hii hapa nataka anilipe huyu naam anayo ruhusa hiyo mwanamke ila ikitokea kwamba amekusamehe amekupuuza na kusimamia majukumu ya nyumbani ni kheri hadithi tele mtume anasema sala sallam dinarun anfaqtahu au tumfiquhu fi sabilillah dinari moja unayoitoa kwa, ajili ya njia ya Allah kwenye jihad ukachangia wa dinarun anfaqtahu fi raqaba dinari moja uliyoitoa kwa ajili ya kumwacha huru mtumwa wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinari moja uliyompa sadaka maskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlik na dinari, dinari moja uliyoitoa kwa ajili ya matumizi ya watu wa nyumbani kwako a'dhamuha ajra yenye ujira na malipo makubwa alladhi anfaqtahu ala ahlik ni ile uliitoa kwa ajili ya familia yako na watu wako nyumbani wake zako na watoto wako hii ndio ina ujira mkubwa kuliko ni zile kwa sababu hii ndani yake kuna kuna kuunga udugu yani mke wako umemuunga umemuunga mwanao umemuunga shangazi yako anaokaa kwako lakini kadhalika umefanya nini umetoa sadaka kwa kuna sadaka na kuna sila unalipo mara mbili na katika hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas aliyopokea Imam al-Bukhari mtume anamwambia sallallahu alaihi wasallam innaka lan tunfiqa nafaqatan تبتغي biha wajha الله إلا ujirta عليها hatta ma تجعل fi fami امرأتك hakika wewe Saad kutotoa tumizi lolote ukakusudia kuuona uso wa Allah siku ya kiyama uwe miongoni mwa walioridhiwa na Allah illa ujirta alaiha isipokuwa utalipwa hata ma tajalu fi fami imraatik mpaka kile utakachokiweka katika kinywa cha mkeo katika chakula pia utalipa wanasema ulama na hizi ni katika rahma za Allah na upana wa fadhila zake kwa waja wake amewafungulia milango ya kheri mingi kupitia milango hiyo anaweza muislamu akapata ujira mkubwa biamalin yasira kwa matendo mepesi au biamalin au kupitia matendo ambayo ahyana baadhi ya wakati takunu eh, anakuwa yeye takunu huwa hayo matendo huwa mulzamun biadaiha yeye analazimika ayafanye yani mambo yake yakilazima lakini bado yanamletea eh, milango ya kheri na thawabu kede kede kwa hiyo hapa tumezungumzia haki ya kuwasimamia wake zako kumsimamia mwanamke katika upande wa annafaka chakula chake kinywaji chake asukna makazi ma, ma, ma, makazi yake lakini kadhalika kiswa mavazi yake hizi ni haki za wanawake ziko juu ya shingo za wanaume wanapata madhambi wasipozitekeleza na mwanamke anayo sababu ya kisheria kudai talaka au kudai kwa kadhi avunje ndoa ya mwanamume aliyeshindwa kuiendesha familia yake na nayo haki hiyo katika hili kwamba si wa matumizi si wa chakula si wa mavazi si wa matibabu si wa vinywaji sitaki ndoa hii mimi mume alipolipo tu tazunguka zunguka tu laranda hata kujishughulisha kaangusha haki katika haki ambazo ziko juu ya shingo yake naona tuishie hapa kwa leo tutakuja kuendelea tutakuja kuendelea kesho biidhnillah